Тут були учасники руху опору, французькі комуністи, жінки тих, що воювали в партизанських з'єднаннях. Залужницями були жінки найрізноманітніших прошарків населення, підкореної Гітлером Франції. Дами із благородних, так звані Ноблес, які звикли до легкого і безтурботного життя, не могли подумати, що їм може бути уготована інша доля. Вони їхали з Франції фашистською Німеччиною, роздивляючись усе біч, спокійні за своє майбутнє, бо їхні валізи містили багатство, яке їм давало можливість прожити безтурботно все життя. Невже ж якийсь колишній єфрейтор Гітлер посміє повестися з ними негречно? Невже хтось може наважитись привласнити їхнє фамільні багатства? Отож узяли з собою і золото, і діаманти і валіз та вузлів мали стільки, що тонкі і тендітні тонули у тих речах. В'язні, що працювали на упорядкуванні табору і поблизу головної табірної брами, з подивом дивились на цих французьких панянок, на цю еліту вищого світу. Ні, вони не були згорбленими чи грубими, як часом бувають прості трудові жінки під старість. Вони, дами вищого світу, вважали, що основне у жінки елегантність, коли вона ще може подобатись чоловікам. Отож за мирного часу як рабині слугували своїй молодості і елегантності. Наглядачка виштовхнула їх з вагонів не так брутально, як простих смертних, але все ж, коли яка з них надто барила, що довго коперсалася в сумиці з коштовностями, давала їм доброго стусуна і покрикувала Раус, раус, виходь. Вони, звичайно, обурювались, і наказ розібратися по п'ять і стати в колону зрозуміли не одразу. Правда, цих дам наглядачки не патрулювали з собаками і не звеліли їм бігти до воріт концтабору, як це робили з іншими, а повели розміреним кроком. Француженки внесли на подвір'я Равенсбрюка запах найдорожчих парфумів славнозвісної фірми Коті, віяли хутрами, яких тут ніхто ніколи не бачив. Перед виходом з вагонів старанно займались косметикою. декотрі навіть встигли підмалювати очі і брови, мали густо наквацьовані вії і яскраві кармінні уста. Все це здавалось таким недоречним і навіть неймовірно смішним для всіх, хто спостерігав це. Як і кожен звичайнісінький транспорт з в'язнями чи полоненими, їх оточили есесівці і наказали роздягатись. Їм пояснили, що вони мають викупатися в лазні і передягтися в іншу одежу. Роздягаючись, зв'язували свій одяг у вузли, дбаючи, одначе, що потім, після лазні, все те можна було знайти в одному місці. У них на очах їх одежу клали на платформи і везли до трофейного складу на території табору. Нижню білизну відправляли в дискамеру, а шуби і інші розкішні речі сортували в окремих кімнатах залежно від вартості. У багатьох дам, так само як у решти полонянок, відбирали коштовності, знімали каблучки, персні, сережки. Робили це не так брутально, як з іншими, але заложниці обоювались, пробували не давати фамільних коштовностей. А поки, у утихомирені ударами якогось есесівця, змушені були підкоритися, діставали таку саму, як усі табірну смугасту одежу і дерев'яні гольдшуги. Тепер їх уже неможливо було відрізнити від інших в'язнів, і поводились з ними так, мов би вони ніколи не були дамами з вищого світу, отими так званими ноблес чи доньками з багатих сімей. Так само, як і інших, їх гнали вдосвіта на апель, на сніданок, а потім на роботу. Отак потроху звикали вони до чорної роботи, до грубої недоброякісної їжі, до буквеної юшки, до окриків і побою. Виручали їх лише посилки, які їм дозволялось одержувати з дому. Та ще надія, що колись хтось зможе врятувати їх, з'явившись до пашистів з повинною і цим самим визволивши їх з цього воронячого гнізда смерті. Однак таку надію плекали тільки багаті француженки. Були серед заложниць і прості жінки, чоловіки чи рідні, яких воювали в партизанських з'єднаннях чи у полку Нормандія Німан. Вони знали, що їхні чоловіки ніколи не з'являться з повинною що їхнє життя в концтаборі висить на волосинці. Кожної хвилини їх можуть знищити, задушити в газовій камері, спалити в крематорії. Серед строкатого натовпу францужинок, ув'язнені в перший же день, помітили двох високих монахинь, які викликали у них співчуття і навіть симпатію. Високі, стрункі у чорній чернечій одежі, з суворими аскетичними обличчями, вони стояли збоку від усіх мовчазні, здавалось, незворушні. В руках перебирали чотки і зрідка перемовлялись між собою. Купка черниць, що стояла за ними, поглядала на них з пошаною, навіть з благоговінням. Коли в одної із них упала на підлогу хусточка, метка черничка зразу нахилилась і з низьким поклоном передала її статечні монахині. Зграйку монашок погнали до передбанника. Дві статечні монахині так і стояли незворушно. Вони не могли собі навіть уявити, що їх примусять роздягнутися як решту жінок. Одна із них настоятелька Ліонського монастиря Елізабет Реве, друга відома всьому Парижу російська емігрантка Єлизавета Кузьміна Караваєва, особа знатного походження, що перед приходом Гітлера до влади раптом неждано для всіх постриглася в черниці і відтоді стала матір'ю Марією. Обидві жінки мали надію, що з ними будуть рахуватись і поведуться не так, як зрештою ув'язнених. До настоятельки Ліонського монастиря Елізабет Реве Підскочила старша наглядачка, безцеремонно штовхнула її до передбанника, наказала по-німецьки Роздягайтеся. Дві літні монахині стояли здивовані і величні у своєму гніві. Наш сан, сказала настоятелька монастиря, може, ми поговоримо з начальством табору, і нам дозволять відбувати покарання своїй одежі. Есесівка не розуміла французької мови і звернулася до перекладачки, яка зустріла французький транспорт в концтаборі. Та переклала сказане настоятелькою. Ніяких винятків! злісна і категорично відрізала Доротея Бінц.